Gine hundiena egin diana da, eh, piloto automatikoa iz, gelditu da martxan izaitetik. Zainentzat oso zaila da, zenta bezinezu lemaskatu, ezin zira joan jatera, ikustera meteoa, bo ezer. dago egona ez hor gau guzia lema txikitzen, eta bo, entzatu nezio eiten barkura entoatez, utziuz barkua eh, erdi uzkalirik hor eh, kompontzeko gauza, bo atseman dut pana, eta hor alternatorea utxidelarik bateriak ez nituen kargatu, eta bo, hor erabaki dut abandonatzea zen eta ez duen pasatzen albeste gau bat pilotori gabe. Eh, eh. Hor, e, Kristof nerekin dut, hor, deiak iten eskuinta ezker eh, alternator bat atxemaiteko, harik gira hori konpontzen. Zure ustez, igandean hartuko duzu berriz, berriz abiatuko zira? Bai, sigur. Bai, bai, bai, hor motibatua naiz. Arritu naiz, ala ere, ez da egada pilotorik gabe zainak zailanera txikitzea, eh, naiz enerbatu eh, beti positiboki uh, erantzun dut. Eta izpiritu hortan naiz, eta e, errefera elduen etapana.